אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לחם חוקנו, וסלח לנו את אשמתנו, כאשר סולחים אנחנו לאשר אשמו לנו. ואל תביאנו לידי מסע, כי אם הצילנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן.